كالنار في الفلوجا سلوا السيوف وخيلهم مصطفى نزلية تسوري تراجع يوشي زجنة سفاتي نزلية تسوري وتراجع يوشي زجنة نزلية تسوري وتراجع يوشي زجنة عافوا الحياة ذليلة ممجوجا فرسان عز والجهاب أوارها بنفوسهم ذهبة موهوجا ينهون عن نار الهوى لبطر إذا فاتت نزلية تسورك tragajući za džennet.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 Onaj ko želi da zasluži džennet, čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje, malo će spavati, a puno će se truditi. Onaj ko želi da zaradi džennet, čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje, radit će i danju i noću. Onaj ko želi da zaradi džemne, čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje, radit će i kada je toplo i kada je zima, radit će u svim uslovima, jer pred njim je veliki cilj koji mora ostvariti. Pred njim je najveća nagrada koju čovjek može da, da uzme, a to je džennet. Njegova prostranstva su kao prostranstva nebesa i zemlje. Allaha uzvišeno molim da budemo od onih koji će raditi i danju i noću ne bi zaradili džennet, čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje. Džennet je boravište koje je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za vjerovjesnike, za iskrene svoje robove, za šehide i za dobre ljude. To je boravište puno vrtova, ispod kojih rijeke teku. U džennetu je puno dvoraca, čiji su zidovi od zlata i srebra. Prekriveni su najmirisnim miskom. Kamenje je od bisera i rubina, a zemlja je šafranom namirisana. Kada se spomene zlato i srebro, mnogi tragači za dunjavukom namjeste svoje uho. Neka svi oni koji tragaju za dunjavukom, i bore se za njega. Neka dobro zapamte da su zidovi u džennetu od zlata i srebra. Svi oni koji žele da žive u najljepšem ambijentu, koji žele da žive u ambijentu gdje sve lijepo miriše, neka se dobro trude da zarade džennet, jer je džennet namirisan miskom i šafranom. Blagoli onima koji su shvatili šta je to džennet, pa se za njega bore. Blagoli onima koji su shvatili veličinu ove nagrade, pa se trude i ulažu svoj napor i rade dobra djela, a radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala ostavljaju loša djela. U džennetu su mirisne biljke koje trepere i rijeke nepresušne, pun je voća, povrća i zelenila i najljepših žena, u njemu raste lotosovo drveće bez bodlji i banane u nizovima. U njemu su hladovi prostrani i rijeke koje teku. Svi ljudi koji žele da se odmore, odeše negdje na neki izletić, da se malo odmore. Posebno ako lijepo rijeka žubori u kakvoj dobroj hladovini sa svojom porodicom, malo uz roštilj. Prijatan je to odmor. Jeste prijatan je odmor, a kako taj čovjek ne shvati da treba da se bori, pa da vječno uživa u takvim blagodatima? Da se nastani u džendetske bašće ispod kojih će rijeke teći, a oni koji u njih uđu vječno će boraviti. I neće nikada napustiti džennet, upravo zbog toga što je to nagrada koja se neće prekinuti. Nije to nagrada koju će čovjek nakon što je osvoji ikada izgubiti. Po njemu su ljudi nasmijani i vedri i neće biti tu ni tuge, ni plača, niti će biti ikakvog jada. Svi će ljudi biti nasmijani i veseli. Neće niko imati nikakvih računa bilo s kim. Svi će računi biti poravnati, samo će oni koji uđu u džennet uživati u blagodatima. A teško se onima koji ne budu zaradili džennet, a budu među onima koje će Allah dželle na taj dan baciti u džahannamsku vatru, a adana Allahu wa iyakum min dharik, da nas Allah žele šanu sve sačuva. Najveća blagodat koju će osjetiti stanovnici dženneta jeste gledanje u plemenito lice našega gospodara Allaha tebareke ve ala. Podignut će se zastor i Allah žele šanu mu će počastiti stanovnike dženneta da vide lice svoga gospodara. Naravno, to viđenje na sudnjem danu je počast za one koji su zaradili džennet. A o kakvoći Allahovog tebara kebe ta'ala lica ne smijemo razmišljati se ke mitlihi še'u wa huva sami'u nasir Njemu ništa nije slično i on sve vidi i sve čuje. Allah tebara ve ta'ala nije sličan bilo kome od svojih stvorenja. Nije sličan ničemu. Zbog toga njegovo lice kao ni bilo koji drugi bilo koje drugo njegovo svojstvo nećemo porediti bilo s čim od njegovih stvorenja. Allah tebareke ve ta'ala je opisan svojstvima koja dolikuju samo njemu. Koja dolikuju samo njemu. Njemu ništa nije slično i njemu niko ravan nije. Uzvišeni Allah subhanahu ve ta'ala će počastiti svoje robove. Pa da vidi njegovo plemenito lice i da osjeti tu najveću blagodat. Da vidi kome su to robovali i kome su na seždu padali. Ali tu blagodat će moći osjetiti samo oni koji se zaista budu krvnički borili da zarade džennet. Budu uložili veliki napor da zasluže tu ogromnu nagradu koju je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za svoje bogobojazne robove na sudnjem danu. Braćo i sestre, bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala i klonite se grijeha. Bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala i klonite se grijeha. Al-ahillau yawmaidi ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pazite se prijateljstava koja nisu koja nisu zasnovana na ljubavi prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni Al-ahillau je ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Toga dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji. Sva prijateljstva će se prekinuti osim jednog prijateljstva, a to je prijateljstvo koje je zasnovano na bogobojaznosti prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. al yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Toga dana će oni koji su bili prijatelji jedni drugima postati neprijatelji. Illa al-muttaqin, osim bogobojazni. Oni neće postati neprijatelji jedni drugima. Dok svi oni koji su se udružili na dinaru i dirhemu, svi oni koji su se udružili na bilo kakvom interesu, toga dana će biti dušmani jedni drugima. Iako su se puno voljeli na ovom svijetu, ispijali kavice i potrošili su dane i dane družeći se. Toga dana će postati neprijatelji jedni drugima, illa osim oni koji su bogobojazni. Njihovi prijatelji neće postati njima neprijatelji, jer su zasnovali svoju ljubav i svoju vezu na ljubavi prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga, kada volite, volite radi Allaha. A kada mrzite, mrzite radi Allaha. Kada volite, volite radi Allaha. I kada mrzite, mrzite radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja ibadi, la haufun alaikum al jauma, wala antum tahzanun. O robovi moji, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, za vas danas straha neće biti, niti ćete izačim tugovati. Subhanallah. Onaj koji uđe u džennet, neće tugovati ni nema nikakvog straha više i nema više nikakve tuge. Neće strahovati za onim što ga čeka, niti će tugovati za onim što je prošlo. Žao mi, ja nisam napravio bilet. Žao mi je, nisam dobro, nisam dobro auto vozio na dunjavu. Žao mi je, nisam živio u palačama. Žao mi je, nisam ostvario na dunjavu ono što sam sebi bio jadnik i niski zacrtao. Neće biti jada i tuge za onoga koje je zaradio džendret. Blagoli onom koga bude zaradio, neće strahovati za onim od onoga što ga čeka. Niti će, niti će tugovati za onim što je prošlo. Neće tugovati. Jer nema nikakvog razloga za njegovu tugu i za njegov jad. Jer je zaradio džennet, a vidjet ćemo šta sve ima u džennetu i kakve je sve nagrade Allah te pripremio za svoje robove u džennetu. Alladina amanu bi ajatina wa kanu muslimin. Oni koji su ajete naše vjerovali i poslušni bili. Oni koji su ajete naše vjerovali i poslušni bili. Oni koji vjeruju u Allaha tabaraka wa ta'ala i koji su poslušni Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i koji su odani u toj pokornosti, koji su ponizni pred svojim gospodarom Allahom tabaraka wa ta'ala, braćo i sestre. Naš gospodar nas stvorio, dano dušu u nas. Dao nam je razne vrste blagodati na kojima mi uživamo. On nas stvorio i On nam dao. I On od nas traži samo da njemu robujemo. I zar je to toliko teško? Ali čovjek nekako lahkomislen, jadnik i miskin, tragajući za ovim dunjalučkim prolaznim dobrima, nekako zapostavlja svoga gospodara. Ali čovjek treba da razmisli. Njegov gospodar mu je dao sve te Samo se od njega traži ta poniznost u pokornosti uzvišnjom Allahu subhanahu wa ta'ala da radi ono što voli uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i s čime je on zadovoljan. Da ostavi svaki vid novotarije i da istinski robuje Allahu te wa ta'ala onako kako, mu je robao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i prve generacije. Blagoli onima kome Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam budu draži od svega ostalog. Takav će zaista raditi ono što od njega traži uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i radit će ono što je od njega zatražio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a ostavit će sve ono što su oni zabranili da čovjek čini. Udhulul džennete antum wa azvađukum tuhbarun. Uđite u džennet vi i žene vaše radosne. La ilaha Allah. Čovjek organizovao svoju porodicu u skalu sa islamskim propisima. Bojao se Allaha tebareke wa ta'ala u pogledu svoje porodice. Pa su on i njegova porodica živjeli u skladu sa islamskim propisima. Uredili su svoj život onako kako se to od njih traži. Uredili su svoj život u pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i zaradili su džennet. Pa će im Allah želešanu ukazati uđite u džennet i vi i vaše porodice i vaše žene i to radosne. Jer neće biti tuge i jada u džennetu kao što sam to napomenuo. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata. U njemu će biti sve što duše zaželi i čime se oči naslađuju. I u njemu ćete vječno boraviti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kakva posluga? Posuda od zlata. Posuda od zlata time će stanovnici dženneta biti služeni u posudama od zlata. A oni koji žele da žive raskošnim životom nastoje da sebi nabave kakve zlatne kašike i kakve zlatne posude ili pak neke skupocjene komplete kašika, viljuški, noževa i ostalo, pa kad im dođu u gosti da ih posluže, pa da onako mogu svi radosni, nasmijani i onako u velikom rahatluku, da budu ponosni zato što su poslužili kvalitetnim kašikama, viljuškama i noželjima. Što će ljudi jesti kvalitetnim viljuškama, a ne onima od marke. Maša Allah, Allah. To je zadovoljstvo. A na sudnjem danu, u džennetu, Allah tabarak wa ta'ala je dao da će oni koji budu stanovnici dženneta biti posluživani u zlatnim posudama. Zlatnim posudama će biti posluživani. Subhanallah. Velika je to blagodat za onoga ko bude zaslužio džennet. U njemu će biti sve što duše zaželi i čime se oči, oči naslađuju i u njemu te vječno morati. Sve što duša zaželi, da, da, Sve što duša zaželi. Ponekad i kad slušamo ove riječi i slušamo ovakve riječi, u džennetu je sve što čovjek poželi. U džennetu je sve što oko nije nikad vidjelo, uho nije čulo. Što srce nije moglo zavisniti. Čovjek o tome i ne razmisli. Nego bismo trebali to mi malo da predstavimo u ovom našem pojavnom svijetu, da navedemo neki primjer iz naše svakodnevnice, da vidimo mi kakve su tu sve blagodati na kojima će uživati stanovnici ženeta. Zamislite čovjeka, maša Allah, otišao u neki vrhunski hotel koji je možda među prvim svjetskim hotelima, gdje je možda sama posluga kad čovjek dođe, sve je to skupocjena hrana, da ne pričamo o tom da je sve dugme ili na neku karticu, sve negdje karticu stavi, otvaraju mu se vrata, karticu stavi hrana ispada, karticu stavi ulazi u kupatilo, karticu stavi sve tip top, maša Allah, njemu drago. koga kako su to ljudi sredili, maša, sve kartica, tip top kartica. Ubaci karticu automat i vadi pare. Kako je to, koja je to gospoda i osjeća da je nešto postigla. Naš gospodar će dati u džennetu, stanovnicima dženneta, ono što ljudsko uho nije vidjelo, ono što ljudsko uho nije čulo i ono što čovjek nije mogao zamisliti. Nije mogao zamisliti, ne može ti past na pamet ono što će ti tvoj gospodar dati u džennetu Ne može ti past na pamet. To ne može čovjeku na um past u oči ono što ti nije palo na um, ovo što vidite od dunjaluka i ovih i užitaka, to je ništa, to su samo imena. Samo su imena u odnosu na ono što će naš gospodar dati. Dovoljno da će samo zidovi od zlata biti. Šta mislite kad će zidovi od zlata biti? Kakav će to namještaj biti? Šta mislite? Zidovi od zlata, La ilaha illallah. Naš gospodar je pripremio takvo iznenađenje i takvu nagradu za svoje bogobojazne robove koji tragaju za tom nagradom. Ali ne mogu ja to opipat, a Marku mogu opipat. Ne mogu ja to sad opipat, ali 10 eura mogu opipat. Nekako je sad ovo slađe na Dunjaluku, pa se ljudi osmijeli da ih Allah uputi napravi put. Pa za dinar i dirhem prodaše svoj di, Za dinar i dirhem neće robovati Allahu Tebareke Za dinar i dirhem zapadaju teška iskušenja iz kojih teško izlaze jer zapostavljaju propise Islama. Bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala i znajte da se borite za džennet čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje. A u njemu je ono što ljudsko oko nije moglo vidjeti i ono što ljudsko uho nije čulo i ono što čovjek nije mogao zamisliti. To će biti u džennetu. To će biti u džennetu. I zapamtite, ne smijete se umoriti tragajući za džennetu. Zapamtite, ne smijete se umoriti u traganju za džennetom. Ne smijete se umoriti u traganju za džennetom. Nema prepreke koja smije stati pred vama na vašem putu da zaradite džennet. Sva ta dunjaločka iskušenja preko kojih prolazite i kroz koja prolazite, samo moraju da vas još više učvrsnu na putu za džennet. Jer posle tih iskušenja morate biti čvršći, jači, stabilni, odlučni. Morate biti bolji, jer želite da zaradite džennet, čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Eto, to je džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili. Znači Allah je džennet kao nagradu onima koji su dobra djela radili onima koji su se trudili da bi zaradili dobra djela. Allah Đalešanu će ih iz svog rahmata i svoje milosti uvesti u džennet. Lekum fiha U njemu ćete svakobrsnog voća imati od kojeg ćete neko jesti. Neće opet sve voće jesti. Neko voće. Od tog silnog voća koje će ljudi imati na raspolaganju u džennet, ješće samo dio toga. Jer ne mogu ni da zamisli šta će im sve njihov gospodar podariti. Ne mogu ni da zamisli šta će njegov gospodar dati u džennetu. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, prva skupina ljudi koji će ući u džennet, blistat će u sjaju koji ima mjesec u noći uštapa. Blistat će u mjeseca u noći bedra. A skupina koja će ući poslije njih sijat će sjajem blistane zvijezde koja svijetli na nebu. Neće vršiti ni malo, ni veliku nuždu. Allahu akbar. Ni veliko ni malo nužno neće ljudi vršiti u džennetu. Stanovnici dženneta. Čak će ih Allah Đalešanu pošteniti i najmanje gedijeta koji mogu da imaju. I najmanji dio. Ješće je toliko voća, ješće je toliko hrani, ali i Allah Đalešanu upoštenio čak i obavljanja male i velike nužde. Čak i toga i Allah Đalešanu upoštenio. Da ne bi kojim slučajem osjetili kakav edijet u svom boravku u džennetu, uživajući u toj u toj velikoj nagradi. Neće vršiti ni malu ni veliku nuždu, neće se usekivati, niti će pljuvati. Imat će češljeve od zlata, a njihov znoj je mis. Kadit će se u slojevom drvetu i urije će biti njihove supruge. Biće oblikom i stasom na svoga oca Adema, alaihi salatu koji je bio visok 60 aršina. Hadit bilježe Buharija i misli. La ilaha illallah znoj misk. Zemlja namirisana šafa, zlato i srebro zidom. kamenja curog bisera. Kakva li je to nagrada? Kad bi čovjek mogao uopće sebi da sklopi neki mozaik u svojoj glavi, pa da malo bar doživi toga, da malo sebi pokuša približiti dio, to, dio te nagrade koje je Allah te ta'ala pripremio za svoje bogobojazne robove u džennetu. A sad ćemo da vidimo ko će tu najmanju nagradu dobiti u džennetu. Najmanju nagradu. Ovaj će dobiti najmanju nagradu. A poslušajte šta će dobiti. Poslušajte šta će dobiti. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadithu koga vidiš imam muslim. Posljednji koji će ući u džennet je čovjek koji će na momente ići siratom, a na momente će se spoticati. I vatra će ga na momente paliti. Iće a vatra će ga paliti, doticat će ga vatra. A spoticat će se, neće moći da ide uspravo. Kada pređe sirat, okrenut će se i reći, slavljen neka je onaj koji me spasio od tebe. Dao mi je Allah nešto što nije dao nikom od prvih i potrednjih generacija. Samo što je prešao sirat, što je prešao sirat kazat će da mu je dato ono što nije dato nikome ni od prvih ni od zadnjih generacija. Samo što je sirat prešao. I to zadnji čovjek koji će preisirati. Čovjek koji će najmanje blagodati u džendetu imati. A vidjet ćemo da li su to zaista male blagodati ili nisu. Pokazat će mu se drvo ili stablo, pa će reći gospodaru moj, približi me ovom drvetu, da se sklonimo njegov vlad i da se napije malo njegove vode. Reći će Allah tabarike ta'ala, o sine Ako ti to dam, možda ćeš još nešto tražiti. On će reći, neću gospodaru moj. Obeća Allahu te ta'ala da neće ništa tražiti. Obećat će mu da neće tražiti više ništa, a njegov gospodar će mu primiti njegovo opravdanje, jer će vidjeti ono na čemu se neće moći strpjeti. Jer kad ugleda to drvo, kako je to drvo slatko, da se samo primakijeti i olad doći, napiti ono njegove vode. I obeća Allah te bareke ta'ala da neće više ništa tražiti. Primakijet će ga Allah te bareke ta'ala tom drvetu i će se u njegov vlad i napit će se vode zatim će mu se pokazati drugo drvo ljepše od ovog prvog. Pa će reći, primakni me, gospodaru moj, ovom drvetu, da se napijem njegove vode i da se sklonim u njegove vlade. Neću od tebe ništa drugo tražiti. Još jedno obećanje. Neću še ništa tražiti. Samo još ovo, gospodaru Samo što je vidio bolje drvo od onog prvog. O sine Adamu, zar mi nisi obećao da od mene nećeš više ništa tražiti? Reći će Allah te ta'ala. Ako te približim njemu, možda ćeš tražiti još nešto obećat će da neće tražiti više ništa. A njegov gospodar će primiti njegovo opravdanje jer će vidjeti ono na čemu se neće moći strpjeti, pa će ga približiti tom drvetu. Hoće se skloniti u njegov vlad, će se njegove vode, a zatim će mu se pokazati drvo kod džennetskih vrata, ona je ljepša od prva dva. Reći će gospodar moj, približi me ovom drvetu, približi me ovom stavu, sad na vratima na blizu. Gospodaru moj, približi me još ovom drvetu da se sklonim u njegove vlade, da se napijem njegove vode. Neću od tražiti više ništa. A reći će Allah te barek ta'ala, o sine Ademu. Zar mi nisi obećao da nećeš tražiti više ništa od mene? Svakako da jesam, reći će, još ovo i neću tebe više ništa tražiti. Gospoda njegov će primiti njegovo opravdanje, jer će vidjeti ono na čemu se neće moći strpjeti, pa će ga približiti tom drvetu. Kada ga približi njemu, čut će glasove stranika džendeta, novo iskušenje. je došao do džendetskih vrata, Došao je blizu dženneta, zadnje stavlo kod džennetskih vrata. Sad čuje glasove stanovnika dženneta. Reći će gospodaru moj, uvedi me u njega. Došao do vrata, gospodaru moju, uvedi me u njega. Biće mu rečeno, uđi u džennet. A on će reći, kako kad su svi ljudi ušli, svi su svoje pozicije zauzeli, svi su svoje nagrade uzeli. A reći će mu Allah, tebareke ta'ala, o sine Ademu, Šta će te zadovoljiti od mene da ti to dam? Jesi li zadovoljan da imaš koliko je imao jedan vladar na dunjalu? Vladar. Vladara ovih velikih koji imaju mnoštvo metka. Možda mi to ovdje plavo ne možemo ni zamisliti, ali kad bismo ovako naveli kao primjer faraona koji je imao koji je imao svoje velike riznice i bio vladar u svoje vrijeme, bio vladar na Dunjalu. Reći će, zadovoljan sam gospodar moj da mu Allah samo da koliko ima jedan od vladara na dunjavu. Reći ćemo mu Allah i ta'ala, tebi pripada toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko. Pet puta koliko pripada jednom vladaru na dunjavu. Nakon toga će kazati zadovoljan sam, gospodaru moj. Reći ćemo mu uzvišeni Allah i ta'ala, pripada ti toliko, i još deset puta toliko. Toliko i još deset puta toliko. Pripada ti sve što ti duša poželi. Toliko još deset puta toliko. I pripada ti sve što ti duša tvoja poželi. I što je ugodno tvome oku. Zatim će mu uzvišeni Allah te barke ta'ala reći poželi što hoćeš poželjeti. Pa će on poželjeti. Allah lešanu će ga podsjećati. Traži to i to. Traži to i to. Sve što ne bude mogao da se sjeti, Allah Lešanu će ga podsjećati da traži još. Rahmet našeg gospodara. zadnjega ga u dao mu toliku nagradu. I on će ga podsjećati, traži još i to, traži još i to, traži to i to. Kada završi sa željama, ući će u svoju kuću. Pa će onda ući njegove dvije hurije. Reći će, hvala Allahu koji te proživio za nas i koji je proživio nas za tebe. Nikom nije dato kao meni, reći će on. Hadid bilježi imam muslim. Nikom nije dato kao mene. Rekao je ove riječi dva kad je prešao silat Čupriju i kada je ušao u a najmanja nagrada za stanovnika dženneta. Ovo je najmanja nagrada. A kazat će, nikom nije dato kao meni. Kad Bi bar bio od koji će zadnjeći. Da nas Allah počasti da budemo među onima koji će biti bez na računa. Ali, kad čovjek vidi šta je Allah te bareke ta'ala pripremio za onoga koji posljednji uđe u džennet, kakve li su tek nagrada za one koji budu ušli u džetne bez polaganja računa. Koliko to ima džennetskih vrata, koliko džehennemskih? Džehennemskih ima sedam, a džennetskih ima osam. Zato što je Allahu rahmet veći od njegove kazne. Osam džennetskih vrata. A udaljenost između dva štoka, između jednih vrata, znači udaljenost između dva štoka, iznosi koliko udaljenost između Mekke i Hađara a to je otprilike oko 1160 km. Razlika između dva štoka. Ili kao što je razlika između Mekke i musli a to iznosi otprilike oko 1250 km. Razdaljena između dva štoka. La ilaha illallah. Tolika džennetska vrata. Toliki rahmet našeg gospodara. Tolika nagrada pripremljena za one koji se budu trudili i radili dobra djela.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 Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u njega, u njemu ćete vječno boraviti. La ilaha Dobrodošli za stanovnike džanneta. Ali to su oni koji se bojali Allaha, tabaraka ta'ala, i koji su se grijeha konili. To su oni koji su ispunjavali ono što je od njihov gospodar tražio. Ostavljali su ono što je, njihov, što je njihov gospodar zabranio. Koliko li to ima džennetskih deređa? Stotinu deređa je pripremljeno za borce na Allahovom tebareke ve ta'ala putu. A sve ostale deređe su pripremljene za ulemu i za ostale mu'mine. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَأْتِيهِ مُؤْمِنًا kada amila salihati fa ulaike lahum darajatul a one koji pred njega izađu kao vjernici i koji su dobra djela činili njih sve čekaju visoki stepen subhanallah visoki stepeni ih čekaju a kolika je razdaljena između jedne i druge neređe u džennetu kao razdaljena između nebesa i zemlje razlika između neređa u džennetu je kao razlika između nebesa i zemlje فتبارك الله أحسن khaliqin. Neka je slavljen najljepši i najbolji tvorac Allah tebareke ta'ala koji je stvorio džennet sa svim njegovim prostranstvima, stvorio ga sa svim njegovim mužincima i nagradit će njime onoga ko se bude njega bojao i ko se bude pripremao za dan obračuna. Zato molimo Allah tabaraka wa ta'ala da nas uvede u džennet sa poslanicima, šehidima i ostalim drugim ljudima. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير أو بيرنيتي Kad vam se kaže načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi, vi načinite. Pa i vama će Allah Đelešanu mu mjesto načiniti. A kada vam se rekne dignite se, vi se dignite. i Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. Allah dobro zna ono što radi. Jer illahu ladina amenu minkum alladina utul darajat. Allah će između vas na visoke stepene uzdignuti one koji vjeruju i kojima je dato znanje. Zbog toga, braćo i sestre, stičite znanje radi uzvišenog Allaha te bareke Stičite znanja radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Čvrsto vjerujte uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i ispunjavajte ono što od vas traži vaš gospodar. Jer nagrada koja čeka one koji uđu u džennet je velika i ogromna. I nemojte se zasititi i nemojte zastati na iskušenju na koje naiđete u životu na ovom svijetu. A oni pa koji su se družili sa Kur'anom, kakva njih nagrada čeka? reći će se kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem onome koje je provodio svoje vrijeme sa Kur'anom uči, podigni i uljepšaj svoj glas kod učenja kao što si ga nije učio na Dunjavu. Zaista će tvoja kuća biti kod posljednjeg ajeta kojeg si proučio. Zaista će tvoja kuća biti kod posljednjeg ajeta kojeg si proučio. La ilaha illallah. Zbog toga što više učite Kur'an. Zbog toga što više se družite sa Allahom, tebareke ta'ala knjigom. Jer blago onome ko se bude družio sa Allahom tebareke wa ta'ala knjigom, pa mu bude rečeno na sudnjem danu uči i podigni svoj glas i uljepšaj svoj glas. I tvoje mjesto će biti kod posljednjeg proučenog ajeta. Što duže budeš učio, dalje ćeš se podizati. I veća će ti nagrada biti. Kaže uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد a one koji se gospodara svoga boje čekaju odaje. Sve jedne iznad drugih sagrađene. La ilaha illallah. Odaje, džennetski odaje. Sve jedne iznad drugih sagrađene. Ispred kojih će rijeke teći. Obećanje je Allahovo, a Allah neće obećanje prekršiti. Naš gospodar neće svoje obećanje prekršiti. On je to obećao svojim robovima. Samo je na njegovim robovima da se potrudi da zaradi tu nagradu. I neće Allah pronevjeriti svoje obećanje. Allah tebareke wa ta'ala će ispuniti svoja obećanja. والسابقون السابقون أولئك المقربون i oni prvi uvijek prvi oni će Allahu bliski biti fi džennatin na'im, u džennetskim bašćama naslada. Oni koji, se, koji su prvi, uvijek prvi, nastoji uvijek biti prvi. Želim ovdje da skrenem pažnju na jednu kategoriju ljudi koja možda negativno gleda na borbu za džene. Negativno gleda. Nekako žele da drugi ljudi budu ispred njih. Kao da žele da svi ljudi budu ispred njih. Navesimo jedan primjer da vidite kako ljudi gledaju na druge ljude, pa se zadovoljavaju sa manje ili pak sa isto onoliko koliko su i oni učinili. Ako vidite čovjeka da posti recimo ponedjeljak i četvrta, kaže on, hajde, postiću ću ja ponedjeljak i četvrtak. Što posti i Zato što on posti ponedjeljak i četvrtak, ja ću postiti ponedjeljak i četvrtak. Ali mogu postiti bijele dane, 13, 14 i 15 dan od svakog hiđanskog mjeseca. Ali, što on ne posti više od toga dosta? Pošto on toliko posti, posti ja toliko. Ili pak drugi čovjek, kada se zatraži dijeljenje na Allahom te barike putu, Vidi neko je stavio deset maraka. On prolazi ispored Sergije ili mjesta gdje se stavlja novacom. Ovaj dao deset maraka. Koja je najveća novčanica? Vidi nema ni jedne pedesetke. Sve je po deset ili dvadeset. Ali nije sramota da deset. nije sramota da deset, jer najveća je dvadeset, pa vidim ima i petica i vidim ima i onih po marku. A dobro je to, deset maraka. A može dati 50 u šali. Tragači za džennetom ne razmišljaju ovako. Vjerujte, tragači za džennetom ne razmišljaju ovako. Tragači za džennetom razmišljaju kao što je razmišljao Abu Bakr as radijallahu ta'ala. Ili kao što je razmišljao Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala. Kaže Omer, danas ću ja Abu Bakra preteći. Zna da ga nije mogao preteći nikako. Abu Bakr nije dao da on bude bolji od njega. Kaže, danas ću ja iskoristiti priliku da ja bude bolji od Abu Odo ja uzeti pola svog imetka i podijeliti Allahom. Kad je došao, pita ga Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, omere koliko si ostavio svoju porodicu. Kada Allahu poslanik, ostavio sam im pola. Pola sam donio, pola sam ostavio. Dolazi, dolazi Ebu Bekr Siddiq radijallahu ta'ala anhu sa svojim imetkom. I kaže mu, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, koliko si ostavio svoju porodicu? Šta si ostavio svojoj porodici? Kaže, ostavio sam ima Allaha i nego poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nanio sam svoj imena. Kaže, Omer opet sam. Još jednu šansu je prokockao, jer je Abu Bekr sam tekla da Allah ta'ala anhu, bio od onih koji se borio da najbolji bude. I zaista je najbolji. I zaista je bio najbolji. Zato nemojte gledati one koji su iza vas, nego gledajte one koji su ispred vas. I borite se da uradite više od njih. Nemojte gledati one koji vas vuku nazad. Kako šeitan vrbuje ljude, kako šeitan odvlači ljude od, od tih velikih nagra? Evo primjer jednog čovjeka koji nakon što se zatraži žrtva na Allahovu putu i metkom, odluči da primjer da 50 mana. Izlazi iz mešida, već se predomislio, sišao na 20. Dok je došao i obukao obuću, sišao na 10. i kad već hoće da stavi, siđe naprijed. Kako šeitan sve mu smanjuje, smanjuje, smanjuje, smanjuje. Sve što vrijedi, on mu umanjuje. Ali ne treba čovjek da bude takav. Ne treba čovjek da se zadovolji sa malo, ako može da uradi više. Nemojte se zadovoljiti da postijete samo ponedjeljak i četvrtak, ako možete više. Nemojte se zadovoljiti s time da pomognete jednom komšiji ako možete pomoći svim komšijama. Nemojte se zadovoljiti s time da uradite, da klanjate malo dobrovoljne napire ako možete više. Nemojte se zadovoljiti s time da malo učite Kur'an ako možete više. Uvijek nastojte da uradite najviše što možete da uradite. Trudite se, jer ogromna je nagrada pripremljena za onoga ko bude nastanio džennetske bašte. Kaže uzvišeni Allah tabarike wa ta'ala أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين bit će ih mnogo od naroda drevnih, a malo od kasnijih. Ala sururim maumune, na divanima izvezenih. ina alejha mutekabilin, jedni prema drugima, na njima će naslonjeni biti. Jatufu alejhim vildanum muhalladun, služit će ih vječno mladi mladići. Bi ekvabim wa abariqa wa kesim min ma'in, sa čašama i ibricima i peharom punim pića, iz izvora tekući, subhanallah, pehari, piće, bit će ponuđeni stanovnici dženneta. Ali naravno, to što se spominje džennetsko piće, to nije piće koje uzima razum. To nije piće koje će biti edijet stanovnicima dženneta. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Od koga i glava neće boljeti i zbog kojeg neće pameti izgubiti Razlika u tom džennetskom piću od ovog dunjalučkog pića kojim se ljudi opijaju, kojim to uzme razum pa naprave i mnoštvo belaja. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun i voćem koji će sami birati. Neće im biti posluženo voće koje oni neće, nego oni će sami birati voće kojim će se hraniti. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ i mesom ptičim kako budu zaželjeni. وَحُورٌ عِينٌ u njima će biti hurije očiju krupnih. Biće hurije oči u krug, jer ju očiju daje ljepotu. Pa će Allah te bareke ta'ala dati da će hurije imati krupne oči. Ka'amthali lu'lu il maknun, slične biseru u školjkama skrivenu. Jazaan bima kanu ja'malun, kao nagrada za ono što su činili. Pazite, kao nagrada za ono što su činili. Činite dobra djela da biste uzeli ovu nagradu. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. U njima neće slušati prazne besjede ni govor griješni. Illa qilan salaman salama. Nego samo riječi mir, mir. Samo će slušati lijepe besjede u džennetu. Neće biti ništa što će zijeti Oda ja svome komšiji. Ona je moj komšija, ne valja. onda kod drugog. Da, da, da, da, da. Ne valja, ona je moj komšija. Ona je tamo, ne valja, njemu fali on. Ona moja komšinica, ne valja. Ne valja, ona je komšija. Ne valja, ona je moj prijatelj. Ne valja, ona je moj ahba. Sav ezijet što može čovjek dunjalu koji jeste jeste da u nekim tračevima i pričama koji su beskorisne, nego samo idu čovjeku na mizan njegovih jeata, njegovih loših djela. Zbog toga, braći i sestre, okanimo se tog lošeg govora. Mislimo lijepo muslimanima. Ako je pak neko zapao u neki grijed ili pak učinio nešto što je loše, pomozimo mu da se toga kloni. Nemojmo mu govoriti, nema za tebe salameta nikakvog. Ne možeš ti biti spašen. Ima salameta. Ima salameta za insana. Ma šta si uradio, Allahu robe, ako se pokaješ, tvoj gospodar će ti Zapamtite, ne možete počiniti grijeha da se za njih pokajete da vam ih vaš gospodar ne može oprostiti. Ne možete počiniti grijeha a da se pokajete svome gospodaru da ih vaš gospodar ne može oprostiti. Ma šta ste počinili do ovog momenta? Ako se pokajete vašem gospodaru, vaš gospodar će vam oprostiti. Oprostit će vam vaš gospodar. وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ I požurite kao oprostu gospodara svoga i džennetu čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje. Samo požurite ka oprostu, požurite, tražite oprost od vašeg gospodara. Molite vašeg gospodara da vam oprosti i potrudite se da zaradite džennet. Požurite, zatražite oprosta. Kaže uzvišeni Allah tebareke ta'ala u jednoj hadithi kuci. Jebne Adam, lau ni bi kurabi ardi hataja, umme la tušik vi šeji, ali ki bi kurabi pirate. Kaže Allah tabaraka ta'ala u hadithi Kudsi, kaže, o Adam, kada bi mi došao sa grijesima koliko iznosi zemlja, toliko, tolika hrpa grijeha, a sreo si me, nisi mi pridružio ništa kao sudnika, nisi mi činio širk. La ateitu ke bi magfirata. Ja bi ti došao sa istim tolikim oprostom. Subhanallah. Oprosti rahmat našeg gospodara. Naš gospodar za jedno dobro djelo nagrađujete deset puta više. I od deset do sedam stotina puta ti to uvećava pa i više od toga. A za jedno loše djelo ti upiše samo jedno loše djelo. Rahmet našeg gospodara. Samo požurite činiti dobra djela. Ne volimo oklijevati, samo požurite. Kajmo se našem gospodaru, tražimo oprosta od njega i idimo naprijed. Nemojmo ići nazad. Nemojmo gledati u negativce i ići u suprotnom smjeru. Nego budimo onih koji će ići naprijed. Truditi se da poprave svoje postupke i da zarade džrnu. La yasma'una fiha lagom wala ta'thima. U njemu neće slušati prazne besjede ni govor griješni. Illa qilan salaman salama. Nego samo riječi mir, mir. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. A oni srećni. Ko su srećni? A oni srećni. Pa ko su to ti srećni? Fi sidrim mahdud. Biće među lotosovim drvećem bezbodnim. Wa talhim I među bananama, plodovima nanizani. وظل ممدود i u hladovini prostranoj وماء مسكوب i pored vode tekući وفاكهة كثيرة i usred voća svakovrsnog لا مقطوعة ولا ممنوعة koje će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti. Uvijek će moći imati i neće im nikada zabranjeno biti. Wa furušim marfu'a i na postaljama uzdignutim. Inna anša'na hunna inša'a. Stvaranjem novih mi ćemo hurije stvoriti. Fađa'alna hunna abkara i djevicama ih učiniti. Uruben etraba, milim muževima njihovim i godina istih. Li ashabil jemin za one srećne. Thulletum al awalin, wa thulletum min al Biće ih mnogo naroda drevnih, a mnogo i od kasnih naroda. La ilaha illallah. kakve li blagodati za one koji se nastane u džennet kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أو ربوي موي كويس تسبرما سبي وفيشلي لا تقنطوا من رحمة الله نقوم تنادوا الله رحمة أو الله ربوي نقوم تنادوا الله رحمة Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah oprašta sve grijehe. Allah oprašta sve grijehe. Samo je potrebno da se čovjek pokaje. Innahu huwal ghafurur rahim. on doista prašta i on je milostiv. Allah te bareke ve taala je milostiv o Allahovi robovi. Samo požurite kao oprostu gospodara svoga. Požurite jer ne da Allah te bareke ta'ala može vas velik smrti presresti pa da se ne pokajete svome gospodaru. Onda je velika tragedija, onda je zaista velika žalost i tragedija. Zato što je čovjek napustio ovaj prolazni svijet, ništa nije ponio. Ni dirhama, ni dinara. Nije ponio ni zlato, ni srebro, nije ponio ni svoju kuću, niti je povukao sa sobom svoje auto. Otišao je u kefinima i stavili su ga u zemlju u dva metra bez geometra i to je kraj njegovog dunjaluka. Ali odlazi svome gospodaru, da li je njegov gospodar zadovoljan sa onim što je uradio ili pak nije. Allaha uzvišenog molim da primi naš trud i njega uzvišenog molim da nam oprosti naše grije koje smo počinili. Allahu moj oprosti nam prije nego li napustimo ovaj, ovaj mubarak skup gospodaru naš, prosti nam naše grijehe i učvrsti naše korake na pravom putu. Neka nam svima ovo bude potstica i podstrek, da iz dana u dan budemo sve bolji i bolji ako pak ima onih koji još nisu sredili svoj namaz, nisu uradovali svoj namaz, neka nje još pet dnevnih namaza, bojte se svoga gospodara, panjajte pet dnevnih namaza i pripremajte se za dan obračuna. Čemu ćete se nadati bez pet dnevnih namaza? A ako pak čovjek obavlja pet dnevnih namaza, a ne posti namazan, neka se dobro pripazi, jer kao što mu je naređen namaz, isto mu je naređen i post. O Allahovi robovi, ispunite svoje obaveze prema vašem gospodaru. Allah moj, oprosti nam naše grijehe. Ako nam ti ne oprostiš i ti nam se ne smiluješ, nemamo se čemu nadati. Allahu moj, oprosti nam, jer mi smo tvoji slavaši robovi. Nema ona ko nas može pomoći ako nas ti odmogneš, a nema ona ko nas može nadvladati ako nas ti pomogneš. Allahu moj, tebe molim da nas pomogneš i da nas nastaniš u džernetskim bašćama kroz koje će rijeke teći, u kojima će oni koji u njih uđu vječno boraviti i nikakvih poteškoća hoća više neće imati. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك danas Allah dželle šanehu nagradi na strpljenju iako je ovako zima osaborili ste da vam Allah dželle šanehu to upiše na mizan vaših hasenata i mizan vaših dobrih djela Allah dželle šanehu molim da ukabuli i naš i vaš trud i da nas uvede u džennet